الله الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu porodicu, časne ashabi i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što znate, braću moja draga, nastavljamo da se družimo sa knjigom Edebor Mufret, sa poglavljem prava djeci. Iako neko ima ono, maram stati nešto. Pa ne veze ako bude, bude. E, naš, Allah te. Da je malo ne ali evo, hajde ne veze. Evo naš, naš. Samo ti. Da evo znate otvoriti. Da ti se po ponizati. Znači nastavljamo da se družimo sa ovim poglavljem. Već dva predavanja smo govorili na temu prava djeci u islamu. U poglavlju posebnom u ovoj knjizi, nakon što imam Buharija Rahmetullahi Alehi govorio o pravima roditelja, nakon što je govorio o pravima rodbine, spomenuo je dosta hadisa koji govori o pravima djeci. Mi smo u prošlom predavanju, kao što znate, govorili o pravima djece i mi ćemo evo večeras ukratko bez znači zaustavljanja samo spomenuti prava kako bi se, ajde da kažem, uvezali sa večerašnjim predavanjem. Spomenuli smo nekoliko prava koje je Islam zagarantovao insanu, djetetu, pa smo kazali da je prvo od tih prava svakako da Islam postiče insana na odabir čestite supruge koja će ako Boga biti kroz budućnost prva, zadnja i najbolja učiteljica djetetu. Nakon toga kazali smo da Islam veliku pažnju posvećuje i tome da čovjek od samog početka dijete zaštiti od najvećeg neprijatelja šeitana tako što će dobiti Allah subhanahu wa ta'ala dovom prispolnog odnosa da zaštiti ono što se rodi od šetana i njegovog djelovanja. Nakon toga smo spomenuli da Islam po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka smatra nakon što dijete oživi utrobi majke, ako se nakon toga izvrši abortus, da je to ubijstvo i to je treće pravo koje Islam garantuje djetetu. Nakon toga smo skazali da Islam preporučuje i da je to pravo djece u islamu da se djetetu nadjene lijepo ime, da se u granicama ljudske mogućnosti povodom dječjeg rođenja zakolje kurban, takozvana akika. Nakon toga pravo djeteta kod roditelja jeste i obrezivanje ili kod nas poznato kao sunečenje. Dijete također ima pravo na prirodan način izrani u toku dvije godine, kazali smo da majka ako ima određeni zdravstvenih problema i ostavi to, da je to opravdano, u svakom slučaju onaj da to ne bi trebala da izbjegava ako nema nikakvih problema. Pravo djeteta je također da ga njegovi roditelji poduče propisima vjeri. Pravo djeteta jeste i da ga njegovi roditelji poduče Kur'anu. I zadnja stvar, kazali smo da je pravo djeteta da bude islamski odgojeno. U prošlom predavanju počeli smo, počeli smo govoriti o greškama koje su prisutne kod velikog broja ljudi kada je u pitanju odgoj djeteta, pa smo spomenuli nekoliko stvari, samo ćemo opet ponoviti naslove i imamo večeras mnogo materijala koji nas čeka kada su u pitanju greške, a nakon toga ako Bog da, ako stignemo, imamo dosta savjeta u pogledu odgoja djeteta. Pa smo spomenuli prošli put da je od grešaka prilikom odgoja djeteta da se dijete odgaja, da mu se pruža sve što ono zaželi. Spomenuli smo također da se pazi samo na vanjštinu djeteta. Također smo spomenuli da tuča nije jedini i žestina nije jedini način odgoja djeci, normalno kazali smo da ljudi u pogledu svega toga imaju, ajde kažem da su otišli u jednu dvije krajnosti ili su odabrali onaj blaži metod, znači da ih ništa ne interesuje ili su otišli onu drugu krajnost, a to je da znači sve probleme rješavaju tučom. Večeras počinjemo sa meto, e, stvar koju ćemo spomenuti od grešaka koje su prisutne i mogu ostaviti velikog traga na djecu jeste, braćo moja draga, da se pravi razlika među djecom. I najbolji znaju koliko to može djelovati negativno na insana, oni ljudi koji su to iskusili na svojoj koži, kada roditelji pravi razliku među djecom. Vidjeli ste onaj tamo hadis kada smo ga citirali, kada smo govorili ono poglavlje, kada dolazi Nu'man ibn Bešir, Božim poslaniku, i kaže dao sam svome sinu, pa kaže si svima dao? Kaže nisam. Kaže onda nemoj tražiti od mene da svjedočim. Pita ga, a bili volio, bili želio da ti svi isto učini dobročinstvo? I to je poenta. Bili želio, ako želiš da ti svi čini dobročinstvo isto, isto, u istoj mjeri, tako isto i ti treba da budeš pravedan prema djeci. Zato, braću moja draga, i vidjeli ste onaj vjerodostan hadis kojeg je Imam Buharija također citirao u ovom poglavlju, kada je Boži poslanik vidio čovjeka kojim je došlo muško dijete pa ga je poljubio, a kada je došlo dijete žensko samo ga je postavio pored iz sebe kaže kamo sreći da si bio pravedan, znači u poljubcima prema djeci. Zato onaj ovoj stvari svakako treba posvetiti veliku pažnju da čovjek ne bi kod djece znači onaj uzrukovao nešto što može između njih prvo napraviti problema, a nakon toga može se to svakako i reflektovati znači na odnos između čovjeka i njegove djeci. Također, islamski učenjaci u ovom poglavlju, iako ima, ima indirektnu vezu, ali evo spominju da je jedna stvar opasna da čovjek ne bude zadovoljan sa ženskom djecom. Mi smo o tome već malo govorili, ali spominut ćemo samo nekoliko stvari šta čovjek sve čini kada nije zadovoljan time što mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario žensku djecu i nekada se dešava i zato tu islamski činjaci spominju u ovom poglavlju da čovjek kao plod toga što nije zadovoljan odredbom zato što je dobio žensko dijete, zapostavi odgoj tog djeteta. Pa kažu islamski učenjaci, prva stvar, ona osoba koja pravi razliku u tome, znači nije zadovoljan to što ga Allah subhanahu obskrbio ženskim djetetom, a zadovoljan bi bio da je to muško dijete, prva stvar, to je nezadovoljstvo Allahovim kaderom. Druga stvar, braću moja draga, to je odbijanje Allahovog poklona i hedije. Jer Allah Đelšanu u Kur'anu kada govori kaže jehebu, daje kao poklon onome kome hoće daje mušku, onome kome hoće daje žensku, onome kome hoće daje i mušku i žensku, a kome hoće ne daje ništa. I to je Allahova hedija. I Allah ti dao hediju žensko dijete i neko se ljuti. Ne znaš da možda baš to dijete žensko, znači sutra kada ostariš ti čini dobročinstvo možda mnogo više nego muško. Ali insan ko insan, zato kažemo da je to opasna stvar i ovo baš treća stvar da je to od osobina ehlul džahilije, predislamskih Arapa, da nisu bili zadovoljni ženskom djecom. Također, <clears throat> to je dokaz pomanjkanja razuma kod insana. Jer rekli smo, braćo moja draga, šta čovjek hoće time što je ljud što mu je Allah te ta'ala podario žensko dijete. Pa i ti si njegov roditelj. Nije ta žena rodila dijete, nije ta žena rodila dijete nakon samo što je dijete spalo s isa. Hajde da kažem, bukvalno se izrazimo, pa i ti imaš tu, znači, udjela velikog. Kako onda svu krivnju da pribacuješ na ženu? Što mi nisi rodila muško dijete? Pa nije to dijete spalo s Marsa. I ti imaš tu udjela. Možeš tako isto žena, pa čak možda i s više prava da rekne mužu što se ti nisi potrudio da bude muško. Pa ja, i s više prava nego žena. Šta će žena? Žena je tu da ga nosi. Hajde da kažemo, prva, prvi korak počinje od koga? Počinje od muškarca. I zato kažemo, a na kraj krajeva, braću moja draga, to je opterećavanje ženi sa onim on, u čemu ona nema onaj kak se zove nikakvu mogućnost. Allah Đeršanu je nju stvorio kao i muškarca da to dijete nosi, a kako će to biti dijete muško ili žensko, da li će biti sakato, da li će biti, što kaže naš narod, tupavo, tu nije, vraću moja draga, u njenim ingredijencijima. Zato se čuvajte toga. A nažalost dešava se i nama, Allah Đeršanu neko mi da, da ima dvije, trije djevojčice pa se počne on malo koji ogunit, ko malo se počne ljutiti što on nije dobio sina. Znači, čuvajte se toga, braću moja draga, naročito da se to odrazi, da čovjek tu svoju ljutnju onaj, ispoljava na način što neće odgajati tu djecu. Također, <clears throat> jedna od stvari koju islamsku činjenje spominju u pogledu lošeg odgoja jeste da čovjek znači ne pazi na odabir imena svoga djeteta, o tome smo govorili, zato nećemo dužiti o tome. Također, od grešaka koji spominju islamski učinjaci jeste i da čovjek mnogo vremena provodi izvan svoje kući. Znači, moja draga, kada čovjek misli se bespotrebno. Imaju ljudi koji moraju raditi, takva je priroda posla da dosta vremena provodi izvan kući u redu. Ali ono vrijeme kada čovjek završi sa svojim obavezama, da se potrudi da odvoji vrijeme za svoju djecu da se djeca vezuju za njega, da od njega uči. I vidjet ćete, noća ćemo govoriti mnogo o tim raznoraznim metodama. Ako djeca ne budu se vezivala za svog babu i babu i ne bude dovodio u džamiju i babo ne bude sa njima u kući učio halku, će ga naučiti tamo ni u vrtiću, ni će ga u školi naučiti vatihu, ni će ga naučiti ulica i park gdje se igra sa djecom. će tu naučiti mnogo koristi. Ali mora to, braću moja draga, naučiti od svog babi. I zato kažem, nama se nerijetko dešava da dođu do nas informacije da se sestre žali kako braća e, bespotrebno mnogo vremena provodi izvan kući. I onda kada ima vremena slobodnog, on je tamo negdje po nekim, hajde kažemo, kahvama i po nekim akikama, non stop i po nekim izletima i po nekim sjelima, a znači kada ta ista žena i njegovo dijete zatraži jedan mali dio vremena, babo je zauzet. Zato imate jedan fin stih gdje kaže arapski pjesnik govorići o tom i to ono što mi danas imamo. Nije, kaže, jetim onaj koji je ostao bez roditelja. Jetim pravi je, ajde da reklim ono, u, u pravom značenju riječi jetim, koji ima roditelja, ali ga roditelj ne odgajaju. Ima roditelja, ali babo i cijeli dan tamo neđe po nekim akikama, non stop, gdje god se ko hajmo ovdje, hajmo gore, hajmo dole, uvijek je on na, na čelu koloni. To je, njegova djeca su pravi jetimi. Imaju babu, ali ga jednog nemaju. Onu koji nema šta će, nema i završena stvar, pomirilo se s tom čincu, nema babi, nema ga kod gaja. Ali ovo jedno ima babu, ali sam onako tu je on, onaj, kao slika. Također, od grešaka u odgoju, braću moja draga, jeste da čovjek, pa makar bili teški momenti, ne smije dozvoliti da dovi protiv djeci a vi znate tamo pogotovo u nekim ruralnim sredinama, aj boga mi u ovim onaj urbanim, kad mama nešto je dijete skrivi, stani joj na žulj, normalno prvo dijete ne treba stati majke na žulj, ali ako vide si da je pogriješilo, da Bog date ovo, da Bog date ono, da Bog da vaki, da Bog da naki. Boži poslani kaže, nemojte doviti protiv djeci, nemojte doviti protiv sebe, nemojte doviti protiv svojih imetaka, jer možda, kaže, potrafite vakt kad su vrata otvorena, kad se dove primaju. Što na čitav život voda dijete po bolnici, čitav život ćeš plaka što si izustio tu riječ. To čuvaj riječ, pazi šta govoriš. Nama se dosta puta u razno raznim nekim filmovima nam se dešava ženu talakno 16 puta, kaže priletio je Efendija. E, što nisi čuvao svoj jezik? Ima sad i zato sankcija, sad moraš žena nakon trećeg više ti nije halal. Čuvaj jezik. Također, braću moja draga, jedna od grešaka u pogledu odgoja djeci jeste da se pred djecom radi stvari koje ne doliči. Toga se treba čuvati. Tu smo, Boga mi, potanki. Ako ne kolizala, onda kostore. Znači, potanki smo, treba se pasti, jer ta djeca, vjerujte, braću moja draga, su spužve. Upijaju ono što misliš da upijaju, ono što ne misliš da upijaju. Sve upijaju. I vjerovatno svi vi koji imate djecu ste primijetili dok je kod djeta, ajde da kažemo, svijest još čista, zdrava, nepomračena. Kad kažeš djetu, nemoj sine, on te kaže, a babo što si ti uči? On još računa da si ti melek. Treba će njemu par godina, on skonta da si ti imaš svoj aferima, pa on više to neće tako onaj analog, analogiju činiti. Ali u početku dijete, kažeš, nemoj sine, to drugo radi. Kako, kaže, može? Ovaj. Moraš mu pojasniti. Kako ti, babo, možeš? I zato treba paziti, djeca od nas upijaju. Ko što će upijat loše osobine, tako isto će upijati dobre osobine. Znači, sjećam jednog brata, jedne pilke, kaže, došao jedan brat, Arab, ono, od braća Arab koji su bili u Bosni, kaže, ide ovom jednom bratu Demeka kaj nauči brojeve. Kaže ovaj njemu 1, 2, 3, do 10, kaže njemu 11, 12, 13. Kaže mu ovaj drugi brat, bolan, kada već ušiš. Nauči ga ispravno, njemu isto, a nauči 11, a 11, isto mu je. Nauči ga odmah ispravno, bolan. Jer on jadnik već uči, kako mu rekao 11, a 11, i, njemu isto, to je njemu novi broj. Ali da mu odmah kaže ispravno. Tako i našoj djeci. Da im da pokažemo šta je ispravno, da im pokažemo šta je dobro, da oni to od nas nauče. Zato kažem, pazite se, braću moja draga, na izraze, na ponašanje, na izgled, mnoge neke druge stvari. Djeca su, kažu naša braća Sanđaklija, ako se dobro sjećam, Sunđerčići, znači spužvice koje upijaju. I zato smiješno je i nemoj da neko očekuje da će postići rezultat da kaže djeto, nemoj sine šteta je duhan, a on tri kutije dnevno trese. Nemoj sine gledati utakmice, leti uči u Safu, babo na TV, a dijete tamo u Safu uči. On će njega učiti silu dok on bude svoj čuvo i on će gledati utakmice, neće ni on učiti u Safu. Znači, djeca ne vole kontradiktornost. Također, prošli put smo o tome malo opširnije govorili, nećemo sada zadržavati, donošenje u kuću onoga što će pokvariti dječji moral i ahlak. Čovjek neprestano treba na umu da ima činjenicu da će odgovarati na sudnjem danu za svoje podaništvo. I sve što direktno i indirektno utječi na njihov ahlak, na njihovo ponašanje, njihov moral, na njihovu vjeru, čovjek treba da pazi. Pa čak na kraj krajeva i na njihovo zdravlje i na njihov fizički izgled, vidjet ćete, govorit ćemo i o tome, čovjek treba da pazi na svoju djecu. Ne bi da govorim o svemu tome, ali počevši znači, od samih nekih aparata, od novina, od časopisa, od knjiga, onaj, ja znam, prija birvaktile kod djeca, kaže našu od babi tamo neki časopise neđe i babo neđe sakrio dole pod dušeke, djeca njih kad babu isprati na posao, oni to ispod dušeka izvuku, pregledaju, opet stavi na dušeke babo, konta, niko ništa vidio nije, djeca to iščitala bolje nego babo. Či znači, čovjek treba da se pazi takvi stvari, računa. Prvo što je njemu to haram, a druga stvar što je nesvjesno zatrovo svoju djecu. Također, Evo, to je ono što smo malo prije spomenuli, kontradiktornost. Čuvajte se, braću moja draga, kontradiktornost odgoja djece. Jer djeca, kažem, problem djeci je što odrastaju i kontaju u početku, treba im par godina to shvati, oni starije, tako je Allah dao u fitru, da starije jednostavno tako odmah shvati, starije i valjda je normalno, valjda je shvatio šta je normalno. I neće raditi osim hajr. I onda kada ono vidi e, starije kako duhani, on ta treba ubija da duhani. Ja sjećam jednog brata koji mi lično priča. Kaže, moje dijete dugo vremena nije znalo šta je laž. kaže, napravi njih dvoje, troje se igraju, neko razbije nešto, a kažem, ko je? Onaj koji razbio, digni ruku. Nisu znali da postoji nešto što se zove laž. Kaže, prvi put, kaže, jedne se djeca se igrala i neko je napravio neki aferin i ja sam, kaže, došao i ja pitam sad djecu koje, tu ima i moje i tuđe djeci. I kaže, neko dijete tamo koje je bilo krivo, ono šuti i ono pokazuje nekog tamo lijevo, kaže, on je. A moje dijete, kaže, voj, pogledaj ovog, i kaže, on to radi, on pokazuje u drugog. Ne može dijete da shvati da to neko tako radi. Pa vidi, kaže, ovaj uradio, a govori da je onaj drugi. Kaže, od tada je imoj, da ga ne spominjem po imenu, pošao pokazivati u drugi. Do tada on kad je napravi aferim, ja dođem ko je, ja sam, što? Ali, pogledajte kako djeca upijaju loše, isto tako upijaju i dobre osobine. Zato vam kažem, čuvajte se kontradiktornosti sa djecom. Da tražite od njih jedno, a naređujete im drugom, znači neće tu biti odgoja. Možda će te iz respekta ili možda zato što si mu otac ili možda zato što te se boji fizički ili zato što ovisi o tebi daješ mu džeparac ili zato što stanuje kod tebe, možda će te neke stvari trpiti. Ali vjeruj dok postani samostalan, on će to raditi sve. Također, Čovjek treba da pazi, braću moja draga, na svoje dijete u kontekstu da pazi šta njegovo dijete posjeduje i šta njegovo dijete čita. Malo je, braću moja draga, ljudi. Prvo imamo problem što mi svoju djecu ne odgajamo na navici da čitaju. Djecu treba odgajati na navici da čitaju. Jer tu je, braću moja draga, budućnost. Tu je prosperitet, ilm, znanje svjetovno znanje, informatika, geografija, fizika, hemija, na kraju krajeva normalno, na prvom redu islam. Sve što će insanu inšala koristiti, nek čita, nek stiče naviku. Ali isto tako, prvo znači navika da čita, ali nakon toga da pazimo šta će čitati. Nažalost, živimo u jednom teškom vremenu i rekli smo čovjek mora od Allaha očekivati nagradu za trud koji uloži, ali Boga mi danas nije lako kontrolisati djecu. Ti dođeš u sobu, ono na internetu, sam vidiš spusti od jednom ekranu. Šta li je bilo na onom ekranu, ali dok je negdje on njega spustio, dok je ga ugasio, da je bilo nešto normalno, ne bi on njega gasio. Šta li je čitu Bog zna, šta li je gledao Bog zna. Ali kažem, treba, govorit ćemo i o tome, djecu odgajati od malena na ispravnoj akidi, djecu znači odgajati da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i kad su pred roditeljima i kad su znači sami. Također od grešaka koji su prisutni u e, prilikom odgoja djece jeste, vraću moja draga, omalovažavanje djeci. Nerijetko se dešava da roditelji nesvjesno e, neke intelektualne mogućnosti svoje djeci ubijaju u njima. Da tu kažem, ja sam vama rekao, ja nisam da sam ja ove stvari sve popravio kod sebe i ja sebe prepoznajem u svemu tome i ja čitam ono što nam je Ulema rekla o tome. Znači, u nas se dešava dijete ako jednom pogriješi, gotovo više ne smiješ tu raditi, gotovo, završeno. I ako mi se dešava, braću moja draga, jesmo li mi od prvi naučili voziti auto, jesmo li mi od prvi naučili ratu onaj svoj posao koji radimo, jesmo li od prvi naučili mnoge druge stvari. Bilo je mnogo grešaka u životu. Smo naučili od prvi sjeo na biciklo, jednom voziš na zadnjem točku. Jesi u paprikama, jakija i po glavi, i po nogama, i po rukama, dok nisi naučio voziti na dva točka, pa onda tek na jednom točku. A pa ti ubi od svog djeteta sam da ga staviš, da ga gurneš i da vozi, da ništa mu ne zapinje. Jednom se razbije, daj, nemaš pojma, ti nikad u životu niješ biti ko babo, niješ nikad naučiti, daj vam biciklo, vozim u kuću i završena stvar. Znači, braću moja draga, treba paziti da ne ubijamo potencijale u našoj djeci. Treba djeci, kao što kažu islamski učenjaci, kada u pitanju odgoj djeci, dati drugu priliku pogriješio, dobro, hajde još jednom pokušaj. Čak šta više treba dijete postica da još jednom pokuša. Ako i kaže neću, ja se razbiju, dobro, jesi se razbiju, nema veze, uzamotat ćemo nogu, hajde opet na biciklu. Znači da, da ne gubi na, tako će ti čitav život bolan. Krenut će u školu, dobit će jednu i reći znači, ja ne mogu, ova za škola teška. Krenut će se žen, to tiče tamo jednu za prost, reće ona njemu, ne sviđa mi se i kaže ja, ovdje ima drugih lakših metoda i tako. Čitav život po jednom pokuša, ne, uči ga sto puta, upo, ustanj, upo, ustani bolan dok, dok ne prođe. Znači treba djecu suprotno tome učiti, učiti onaj kako se zove tim stvarima da ponavljaju, da pokušavaju, da ustrajavaju se na tome. <clears throat> Također, od grešaka koji su prisutne, jeste, braću moja draga, da djecu ne odgajamo u duhu da su spremni nositi određene odgovornosti. Ja sam vam rekao, i to je, nažalost, musibe današnjeg doba, da danas imate omladince od isti takvih omladinaca prija, samo 20 ili 30 godina su se velike stvari onaj očekivale. Šta danas Allah ti neko može očekivati od nekog e, omladinca od 15 godina? Znači, bez imalo pretjerivanja dvije koze ili ovce mu ne smiješ nacrtane dati. Kamo li žive? A pogledajte malo, kroz istu vratnu se skroz ako treba do poslanika, ali ne trebamo se dotle vraćati, vratite se, razumiješ, možda 20-30 godina unazad pa ćete vidjeti dijete od 10. 12. godini trbuhom za kruhom ide, zarađuje, pomaži babi, kosi, kupi, radi sve živo. Tovari konje, vozi ovo, vozi ono. Danas ništa, on pa sam da mu je babu zafka da mu napuni kredita, da mu je da ga prilomi, da mu kupi laptop, da ima mobitel s kamerom, piksel, gore, dole, tamo, vamo, utakmice, prvenstva, da ti on nešto, ma nemoj kaj sine, bogati ti ništa god, sve nešto je naopako. Znači, suprotno tome, treba djecu, braću moja draga, odgajati, odgajati da budu lideri, odgajati, povjeravati im odgovornost. Evo ti sin odgovornost, pazi. Vidjet ćemo poslije kako si uradio taj posao. Da znaš što je odgovornost. Pa nema veze, pogriješio, hajmo opet. Ali da djecu učimo na odgovornost. I kad mu možeš sve priuštiti, nema veze, haj malo u kanal, nema veze, hajde jedan dan kopaj, šta fali? I babo je kopao iz heriju, i leđa, i ruke, i noge kopajući. Nemoj da je te stid, da naučimo našu djecu da i nije stid stat u kanalu. Da ne naučimo samo da žive od humanitarne pomoći. Da i naučimo da, da su spremni sukat rukave i radit i kopat i sve šta treba. Neki i školova, neki na, naučeni, neke nek ima i diplome, ali nek zna i ostali stvari radi. Također, braću draga, <clears throat> od problema s kojima se susrećimo u pogledu odgoja djece jeste i to da ljudi u pogledu odgoja djeci ne pravi razliku među djecom. A mi smo svi svjesni koji imamo više djeci da se svako dijete razlikuj, makar džaba što si mu i ti i majka, što bi rekao isti otac, ista mati, ali dvoje djeci, ali različite. Ovo ljuto, ovo blago, ovo inteligentno, ovo manje inteligentno. I ti dovedeš dvoje djece, jedno Allah dao tako, inteligentno, drugo manje inteligentno. I ti, hajde, učimo zajedno halku. Ovo naučilo, ovo nije naučilo. Što nisi, kako ne znaš, jesi tup, jesi glup, jesi nesposoban. Ne može tako. Znači, Allah mu dao da je ograničen u tom momentu. Možda će tamo negdje u drugoj stvari, kad treba da mi voz biciklo, sam se popet na biciklo i ode. A onaj, onaj koji je brzo naučio sur, možda stuce puta upasti, opet neće naučiti. Ali šta je tu nama problem i šta mi treba imati? Treba tu uvažiti. Zato mi kad smo na fakultetu učili te neke pedagoške predmete, uvijek su nam profesori govorili kad sutra budeš predavao djeci, ne možeš tražiti od sve djeci iste rezultate da nauče svi zajedno isto. Uvijek ćeš imati neki koji će brže naučiti, uvijek ćeš imati oni koji će sporije učiti, a imat ćeš oni koji drže neku zlatnu sredinu. Tako i djeca. Jednom ćeš djetu reći, nemoj si ne jest lijevom rukom i on od sutra uvijek desnom. A onom drugom bratu njegovom, sto puta, nemoj si ne lijevom, evo neću oni u desnu, ti se okneš odmah opet u lijevu. I tristo puta, i moraš mu reći tristo puta. Pa kako vidi ovaj naučio džaba, naučio ovaj ne more naučiti. Ali ti to moraš uvažiti kao otac. Druga stvar, moraš uvažiti razliku u godinama. Pa vidi ovoga kako je naučio, ali ovo je već bolan velik, 15 godina, ovo je 3 godine. I ti uvijek kako Mohamed more? Ti nikad. Pa Mohamedu je 15 godina, ovo je tek 3, polako. Možda će ovaj kad bude u i godina biti pametni Mohameda 8 puta. Znači moramo te činjenice, vraću moja draga, imati na umu samo kako bi ako Bog da što bolje rezultate postigli. <clears throat> Također, to je sigurno jedna od grešaka da ljudi ne razmišljaju o školovanju svoga djeteta u smislu da mu odabiru dobar smir, da mu odabiru ono što voli. Hajde ima tu neka škola preko puta, srednja, tamo nema pojma, nije, hajde da ne moraš vozar, tu se upiši, završena stvar da se ne sekiramo, jesi još u gore tri km ili nisi, hajde ti, ma bravar, ma bravar, hajde, neki tamo frizer, konobar, ma hajde, rizke u Allaha, u određeni, hajde ti. znači treba paziti ono što dijete voli. Druga stvar, treba paziti koja škola. Da mi pomognemo našoj djeci da odabiru dobar smjer. Znaš, šta će dijete, kako njegovo razmišljanje o njegovim smjerovima, bola njemu daje formula, da mu je auta, da mu je mobitela, da on ti razmišlja o budućnosti. A da mi, braću moja draga, kao roditelji koji osjetimo šta treba na terenu, šta treba muslimanima, mi to pokušamo, hajde da kažemo, u našem djetetu probuditi osjećaje za tom potrebom, pa da i ono to ako, stu, ako Bog da studira i želje za tim. Ne da mu nati, moraš u tu školu, gore dole, ne, da pokušamo da ono to shvati. Također, Druga stepenca vezana za ovu stvar jeste da se pazi djeca u školi. Znači, braću moja draga, moramo paziti na djecu. Ma ne znam ja kaj ni koji je razred. Jel drugi ženo ili treći? Gdje mu je škola? Nijem pojma. Komu je razrednik? Nijem pojma. Čime je prošao? Ne znam nija, kaže. Glavnom donio je knjižicu. Znači moramo paziti na djecu da se ode, da se pita, da se razgovara sa učiteljem, jesi zadovoljan, kako je ponašanje, s kime se druži, je li aktivan, nije aktivan, e, je li, znači, razgovara, ne razgovara, stidi se, ne stidi se. Znači, da pratimo stanje našeg djeteta. Ne mora to sad, znači, da ideš svaki dan, ali da, da, ako se ukaže potreba, da idemo i počesto. Jer znači, vjerujte, vraću moja draga, što djeca mogu biti, ajde reklimo, dvolična, da Bog sačuva. Evo ja sam sad dole bio u Mostaru sedam dana, možda su djeca nekog od vas bila dole na tom kampu ili seminaru ili druže kako god hoćete. Znači znam djeci Alamići i roditelji su, znate šta, samo ovako stavi ga raranu i rana će zarast. A djeca, on kad je pred babom, on zikri, subhana i sve živo. Kad nima babi, ne da ne da huda na rukama, na glavi. Allah mi ti rekniš njemu riječ, on tebi pit kao odgovor. Musav, sad ga stavi na glavu, sad sjedni na njega, sad ga baci, sad vaku, sad naku, znači da ne povjeruješ da je to dijete odraslo u kući gdje je mama pokrivena, gdje je babo klanja pet vakata, da ne povjeruješ. A babo to ne zna siroma, zato što to dijete to dijete što je naučilo, ajde da kažemo onaj cake, kad je pred babom, neko veli subhanallah, stakfirullah, gore, dole, zikri, subhana, tespiha. Nema babi, drugi život. Zato kažem i to, ako je dijete možda lijepo kod kuće, mirno i sve, nemoj misliti da je mirno i u školi. Otiđi, pitaj tog nastavnika kakav je, kako se ponaša, priča li puno, li ima dug jezik, prati li, je znači, ima li problema s drugom djecom i tako. Otvoreno kaže profesoru, mene interesuje moje dijete. Hoću da mi kažeš o njemu istinu. Da je najgori, kaži da je najgori. Pokušat ćemo to riješiti. Nemoj da mi zapetljaviš. Znači moramo, braću moja draga, paziti na djecu. Također, malo na veselije teme da pređemo od grešaka vezani za odgoj djeteta i kako to je odgoj <clears throat> da čovjek kada djeca stasaju za brak, da odgađa ženitbu muškaraca i udaju djevojaka. Kažemo, ako čovjek ima mogućnost, znači naročito u današnjim vremenu, jel vidiš da je on pošao zagledati, razgledati, da se njemu šmiga, ako imaš mogućnosti njega fino u kuću i sa njim tamo tražimo kakve hanume, evo tebi si ne živi i završena stvar. Jer vidiš kakva su vremena. To znači neuzubila u mrtvom insanu bi probudilo strasti u živom. Gdje god se okriniš golo, gdje god se okriniš skinuto, gdje god se upališ, gdje god ugasiš, gdje god otvoriš, sve to poziva u buđenje strasti. To je tako, zar nije tako? Znači, ja sam rekao, ja nisam pao s Marsa, ja sam ovdje iz Bosne, iz, svi mi živimo na istoj planeti zajedno. Pogledajte samo kroz šta naša djeca prolazi, kroz školu, kroz ekskurzije, kroz maturske večeri, kroz časopise, kroz fizičko, kroz muzičko. Znači, ako čovjek vidi da ima potreba, muško dijete, ma narod priča mlado je, ne treba ga još, to si... Ma, moje dijete, ženi ga. Djevojka, ako je već, znači, za udaju, došao prosac koji ispunjava uvjete, bismillah, nek se udaj. Šta ima kod tebe penziju čekat? Inako ne plaćaš osiguranje, inako na kraju krajeva neće do penzije. Na kraj krajeva i nju izlažeš znači razno raznim iskušenjima. Zato kažem, to nije moj govor, braću moja draga, to je sve govor islamskih učenjaka u pogledu odgoja. Jer dijete, znači kad, kad mu počnu puhati vjetrovi kroz glavu, više volan ti na njega nijaš nikakvog utjecaja. Nek se smiri, alhamdulillah, nek se ženi, čerka, nek se udaje, sa svojim čovjekom živi. Ja lično sam stava Ne treba, kažem, nek završi tamo neki 16 fakulteta, magistrata, doktorata, pa će se poslije udavati. Ko to kaže da ne može žena studirati kao udata žena ili muškarac ne može studirati ako je oženjen? Ja lično iz iskustva, kad smo mi studirali u Medini, hajde ne svi, ali 90% studenta koji su bili oženjeni su bili kudi kamo ozbiljniji na fakultetu od onih neoženjenih. je neoženjeni boli njega, briga, puši mu kroz glavu, gore, dole. Ali ljudi koji su oženjeni, ozbiljniji su svatali onaj studije i na kraju krajeva onaj, to se moglo vidjeti na terenu u Bosni sad, nakon povratka. Tu je, braćo moja draga, nešto što sam želio večeras spomenuti vezano za ove greške. Imamo dosta nekih savjeta koji smo u negativnom kontekstu spomenuli. Sada ćemo, onaj, hajde da kažemo do kraja predavanja, spomenuti samo neki savjete koji će nam, ako Bog da, pomoći u pogledu odgoja naših djeci u današnjem vremenu. Koliko nam je ostalo vremena još? E, tamo, može biti, dobro. Znači, one stvari koje smo spominjali da je greška, a sad to spominjemo kako se popravlja, znači nećemo mnogo dužiti Pa smo spomenuli da je jedna od grešaka u odgoju djeci, da čovjek na vrijeme ne razmišlja o supruzi. On je nju oženio zato što ona ima vizu gore neđe u dijaspori ili je babo tamo neđe u ministarstvu ili ovo ili ono ili ima ona auto i tamo vamo ili je lijepa. Znači, onaj prvenstveno čovjek treba da gleda moral kod ženi, da gleda njenu vjeru, sve ostalo ako ima, u redu je, ali prvenstveno vjeru. Znači, prva stvar kada je u pitanju odgoj djeci jeste da tragamo onaj kak se zove našoj djeci za čestitom moralnom majkom koja će imati sutra šta ponuditi tom našem djetetu. Zato kada čovjek ide u prošnju ženi, treba da je gleda kroz tu prizmu, da vidi nju kako će ona, šta će ona sutra kazati tom njegovom djetetu? Na čemu ćemo ga odgojiti? Ona jedna čitav život ponavlja oni šest ura do tebe tjeda i tako po cijeli dan klanja ako klanja onu našu staru bosansku 13 kjelata to dva puta obrni jer ne zna dovoljno sura da bi mogla na svakom rekiatu tražiti su uručiti. I sad sutra, a hoćeš da ti dijete bude hafiz? Nema teorije. Kako će biti hafiz? Biće ono hafiz do LMTK i i eto koji mama? Znači, gledaj šta ta žena posjeduje, šta će ona sutra dati. Što kažu Arapi, fakli duše i laju da. Ono što ne posjeduje, ne možeš dati. Nimaš odgoj, nimaš znanje, nimaš e, kompetentnost. Šta ćeš dati tom djetu? Hajde neka i odgajat će i neko. Hoće sto posto. Ali ko? Zato kažemo, to je prva stvar. Druga stvar, zaboravljamo, braću moja draga, što u današnjem vremenu, moramo posvetiti pažnji da ne zaboravimo našu djecu u dovama. Nažalost, mi imamo razno razni neki potreba dunjalučki, da naša djeca možda nisu ni, ni zadnja rupa na svirali, da, nam naupadne da molimo Allah za njih. A pa moramo, braću moja draga. Čak to je kuranski princip kojim nas uči Kur'an kroz razno razne ajete da se dovi za djecu. da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi, da nam olakša njihov odgoj, da im usadi iman u njihova srca, jer mi smo rekli i konstatiramo to mi, koliko god ih odgajali, mi im ne možemo usaditi iman u njihova srca. Možemo Allahu dovit da im usadi iman u njihova srca. Da im Islam onaj, da ga voli, da ga, tako je to jednostavno reći na arapskom, ali na bosanskom ne znam reći da im omrazi grijehe, da voli Islam. Da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da im podari dobre prijatelje i tako dalje. Znači ne smijemo, braću moja draga, zaboraviti na tu našu djecu u našim dovama. <clears throat> Također, da se, braću moja draga, u pogledu odgoja prvenstveno oslonimo na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, da ne zaboravimo da, da tražimo od Allaha pomoć mi, nakon što smo dovili za njih, da mi za sebe tražimo pomoć da nas Allah pomogne u odgoju. Ti naši djeci. Da nam podari ispravne metode. Da nam podari Boga mi sabora. Da nam podari mudrosti. Da nam podari strpljenja. i strajnosti Nije samo godinu dana odgaja dijete i završeno. Da ustrajimo dok ne postani značaj da kažemo čovjek. Također, rekli smo, znači treba se maksimalno u granicama onaj ljudske mogućnosti truti djeci dati lijepa imena. Šta se nama dešava? Nekad čovjek pod nekim emocijama, evo vam navio jedan slučaj, ali ne, ne bi onaj kako to neko ne bi pogrešno shvatio, ali čovjek se desi, čovjek gleda tamo neki film islamski ili neki crtani film i tamo ima neki junak i on nešto ga zadivio, taj junak tamo dobro skače, okreće se, obrće se gore dole i on nešto njemu njega asocira i ja kad imao sutra dijete, ja nadio ima, sutra on nadije tom ime, ime, tom dijetu ime, ali to ime oskače znači iz tog društva, sutra svi se ismijavaju sa tim čovjekom zbog njegovog imena. Zato znači mi smo sebi dozvolili da nas naše, ajde kažem, emocije ponesu, tamo gledali nekog junaka, onaj, i e, ajde, nadi djetu ime. Znači, ipak da se pazi ti osjećaj, da se postavimo u kožu tog našeg djeteta, da će ono čitav život morat slušati to svoje ime od drugih. Također, <clears throat> rekli smo, od malena treba djecu odgajati metodama i od malena im usađivati ispravnu akidu. Od malena. Ne čekat da dijete navrši 15 godina pa evo sad sine, evo ti vasitijska akida pročitaj i to ti je to. Tahavijska, vasitijska, kitabu, tevhid, sine to ti je. Od malena. Nemoj sine tu. Allah. Gdje je Allah? Gore. Ko je poslanik? Muhammed. Allah sve vidi, Allah sve čuje. ove blagodati, Allah nam podario ovu, Allah nam podario onu. Jesmo li zahvalan Allahu? Dadni ono mi, Allah će te nagraditi. Allah će tebi dati viši. I tako. Odmale na djecu odgajati u tom ambijentu. Da znaju za Allah. Da znaju da su blagodati od Allaha da odmale na djecu učimo tom pristupu, da sutra ne mora on čitati tamo knjige kakav je stavehli sumneta sunneta u pogledu Allahovi lijepih imena i svojstava. Njega je babu kroz praksu naučio. Allah vidi, vidi završena stvar. Allah čuje, Allah se raduje tom djelu. Allah se spušta. Pa on je to bola naučio, njemu ne treba nikakve više knjige da čita. Kad bi kamion filozofa došao i kaže spušta se Allahu rahmetom, on kaže mene je babo naučio, Allah se spušta i završena stvar bola. Znači, tako treba djecu odgajati od malena. Kroz razno razne primjere. Znači, evo, navio sam nekoliko primjera. Dadni mi, Allah će tebi dati. Blagodati su od Allaha. Allah te vidi, ne velja tako. Allah te čuje i tako. <clears throat> Također, interesantna stvar, mi o tome ne razmišljamo, bar ja mislim da ne razmišljamo i to praksom pokazujemo, da mi našu djecu podučimo pohvalnim i lijepim stvarima, propisima Islama. Nijem ja ništa protiv da moje dijete ode kod nekog tamo da ga nauči nekim stvarima. Ali zašto će moje dijete neko naučiti namazu? Pa što ga ja neću naučiti? To dijete će sutra čitav život klanjati, naučio tamo od nekog drugog mualima i to mualimu idu se vapi. Nema smetje da idu mualimu. Što će ići mualimu? Nek idu u meni, brate. A pa da ja svoje dijete naučim. Aj sine, sjedi. I ovako se klanja. Jedi se sine desnom rukom, spava se ovako, abdesti se ovako, jemom se uzima ovako. Što mora otići tamo negdje u Mekteb to naučiti? Ne, ja ne govorim da ne treba djecu slati u Mekteb ili kod nekog malima ili muhafiza. Pa zašto nekom ti se vape davati? Ako već ne mogu otići na ulicu i tuđu djecu podučiti tim se vapima, ma mogu svoju djecu podučiti znači da djecu od malina privikavamo onaj lijepim stvarima, da ih mi učimo, da osjećamo da ćemo mi biti nagrađeni za to. Kad se svi kihni, kaže se alhamdulillah. Kad ti neko nešto kaže, kaziš se džezakallah hajr. Kad se spava, prouči se taj zikr. I tako, kad se ulazi u nužnik, prouči se ta dova. Kad se izlazi iz kuće, uči se ta dova. Što moje dijete mora otići na neki kurs naučiti te dove? idem ga ja naučiti dove. I čitav život što god on to prakticira, ako Bog da, imaš sevap za to. A na kraju krajeva prvo ispunio si emanet, ti si ga podučio. A druga stvar imat ćeš za to sevap. I ovo je onaj moment koji se neko mi o tome i ne razmišlja. Ne vezi, nek ide tam, neka neko drugi nauči. A drugo, neće ga niko naučiti kao ti. I nikom neće pažnje posvijet kao ti. Također, <clears throat> treba, braćo moja draga, i to je problem današnjih vremena, djecu od rani mladosti navikavati na učenje Kur'ana. Djeca su Allaha mi baš, kao što smo prije rekli, ko spužve. Ja sam sad dole kad smo bili, za četiri dana, znači, mi smo učili suru Vel selat, stranca ipu. Evo do brata naših Mustafi, dijete ovo Došao na kraju četiri dana, je rekao, prouči, prouči čitavu suru, strancu i po. Rekao, ja, piju sto pošto, pošto znam da ide kod Ibnu Aref, reko znao suru. Rekao, jesi ti znao tu suru? Kaže, nisam. Za četiri dana strancu i po Kur'ana naučio. Ne zna dijete još plavo čitat, zna, ali još muca, ali samo je naučio ovako, iz usta u usta. Sedam strancu i po. Odnosno, za četiri dana strancu i po Kur'ana. Upija dijete koji što uči suru, strancu i po ne pomita se. Tu će Allah najbolje zna sa njim ostati dok je živ. Ja danas naučim prekustra, već zaboravio. Zato znači djecu treba od malena da uči Kur'an. Ako mi nismo sposobni ili nemamo vremena, onda djecu slati kod onih koji imaju mogućnosti, koji imaju afiniteta, koji imaju želje, pa čak na kraj krajeva, ako treba nešto i platiti i ne znam nija bilo šta drugo, samo djecu treba od malena, braćo draga, da, da se druži sa Kur'anom. Da hivzaju Kur'an. Također, o tome smo govorili, nećemo dužiti puno, čovjek znači najbolje kako djecu može odgojiti svojim ponašanjem. Da im on bude uzor. Dao sadaku. U džamiju. Lijepo se ponaša prema komšijama lijepo se ponaša prema svom babi, a to je od njegovog djeta, djed. Da dijete od malena uči. Sutra kad narastam će kazat, pripovjedat će, znam ja kako je moj babo pazio svoga oca. Znam ja kako ga je se stidio. Znam ja kako je bio dobar prema komšijama. Znam ja kako je pomagao sirotinju. Znam ja kako je on klanjao. Znam ja kako je on postio. Znam ja kako je relacije između njega i majke su bile. To djeto ostaje. Svi mi znamo kakvi su naši roditelji. Zato kažem, to je najbolji metod da djecu odgajamo našim ponašanjem. Da od nas uči moralne osobine. Također interesantna stvar ispunjavanje onoga što im se obeća. Zato dobro pazi kad ti dijete nešto traži da rekliš hoću. Nemoj, nemoj žurit obećati ali ako obećaš, pazi maksimalno, gledaj da to ispuniš. Na taj način ti, hajde da kažemo, jačaš svoj autoritet kod tog svog djeteta. Ako ti njemu danas kažeš kupčić, sutra kažeš, ma, inša Allah, šareno lagalo, gore, dole, ma, pusti, babo, prevarant. Neće on više od tebe ništa uzimati. Znači, nametni se svom djetu kao autoritet, kao neko koji ispunjaju obećanje. Zato kaže, kad ti dijete nešto traži, ne žur da rekneš hoću. Ali ako rekneš hoću, onda se potrudi. Ima mnogo toga, braću moja draga, bojim se da to neke stvari ugledam da preskočimo. <clears throat> Također, od malena, a govorili smo nekada kada smo govorili o greškama u namazu, u granicama znači da voditi djecu u džamiju. Da se djeca od malena privikavaju. Da to našoj djeci bude, hajde kažemo, jedan vid nagrade. Povešete babu u džamiju ako to uradiš. Da se u njemu javlja želja da je to nešto, da je to nešto, ono, da je to nešto veliko. poviše mi babu u džamiju ako budem slušao, ako nešto uradim, ako nešto naučim. Da djecu dovodim da se djeca druže sa ljudima. Pa čak i kad počnu već razumijevati, dovoditi na ovakva sila ne u smislu da počnu tek razumijevati, ali kad mognu zapamtiti nešto, da se djeca polako odgajaju u halkama ilma, da dolazi na namaz, da mu ne bude sutra strana Efendina kapa, da mu ne bude stran hajde da kažemo, insan sa bradom. Da to bude njegovo društvo. Da mu društvo budu djeca iz džamije. Mene jučer moj Zubir provali u parku. Ima tamo jedan brat doselio. Znači, baš ono insan koji praktikuje vjeru. sad mali njegov igra i oni dole u parku futbala. Ja djeci snio lop, onaj vodi. Kad ide Zubir, otuda zove, babo, babo, kaže, ovaj musliman. I ostali koji se sa njim igraju su muslimani ali on to ne zna, on te plao termine, veli ovo je onaj pravi musliman, ali on viće babo, babo daj vodi i ovome i ovaj musliman. Njegov babo je veli musliman i on klanja. I to djeca treba da bude društvo naših djete i djete iz džamije, da se sa njim tu upoznamo. Ne da se mora upoznavati tamo sa djecom, razumiješ, čiji su roditelji možda drogeraši ili šta ja znam, možda ateisti ili ili ono, Nek se upoznaje s djecom džamijskim golubom. Nek se upoznaje znači, s djecom koja zajedno sa njim staju usa. Znači, treba, braću moja draga, djecu odgajati da prisustuju na namazu, rekli smo, u granicama kada dijete razumije. Prije toga oti imamo mi braću tek dobije dijete, pa on bi da svog sinčinu odmah da postane muđahid veći od hataba, a njemu tek dvije godine, braco dođe pa pokupite spihe, pa gore, pa ruči, pa krišći, pa čupa didove, čupa babu, svašta nešto napravi belaje, čitao džamije, ne zna šta su klanjali zbog njega. Nije to to obračunat tako. Znači tu je napravljena veća mefseda i veći je napravljen belaj nego korist. će on jadnik to ni zapamt kad naraste babu i mene nosi ko sam lišni bio. E već kad uzraste i kad zna, ti kažeš sjedi, slušaj, šuti, ustani, klanjaj, kad dođe na taj nivu, tada već se može ako Bog da dijete dovod tu Ali dijete dovod, dijete puza, dijete plaći, ne zna ništa, straga, mikrofona, straga, ezana, straga i kameta, straga, bradi, straga, ne znam nija čega ga više strah. I onda dijete plaći, znači takve situacije ne treba da se dovodi u medara. <clears throat> Rekli smo također treba pratiti želje djece u smislu zašto imaju afiniteta normalno u granicama šerijata, ako dijete ima afiniteta, voli, hajde kažemo, informatiku i u tome bi mogla biti koristi za umet i za muslimane, bismillah, nek ide tu. Znači, treba paziti, ali ne mora to biti presudna stvar. Također jedna interesantna stvar, normalno malo djeca kad, hajde kažemo, stasaju, čovjek može na taj način pridobiti dobro srca djeci i nametnice kod njih kao jedan autoritet da djecu konsultuje. Makar to bile bezvezne stvari, ali tu je kod djeci velika stvar. Evo, ićemo na izlet. Imamo ići na bijelašcu na igman. Šta vi mislite gdje je ljepši? Niš, znači, normalno, niš konstat ćemo plac kupiti na iliči ili u Vogošći. To za njih nije u njihovim granicama. Ali, hajde, koji bi biciklić? Je li bolji plavi ili crveni? Šta ti misliš? Šta je ovo U nekim stvarima da ga konsultuješ, da ga nešto pitaš, da ga saslušaš. To je za njih velika stvar. Čovjek to možda u početku i ne osjeti, ali to sigurno ostavlja traga na dijete. Jer govorili smo mi nekada davno čitavo predavanje, onaj u onom predavanju iskoristavanje tuđih potencijala gdje smo govorili o, o onaj konsultovanju, osoba koju konsultuješ, znači to neminovno ostavlja traga na srce. Jer si mu ti pokazao da ga respektuješ. Ti kažeš čovjeku, ahi, ja bi da uradim to, šta ti misliš o tome? On, osim ako je pao s neke i druge, ali mora se u njegovom srcu ja povjerenje prema tebi. Jer ti njega dok konsultuješ, znači vjeruješ mu. Smatraš da ti je prijatelj. Makar ti to njemu ne rekao, ti si mi prijatelj, ja tebi vjerujem, dok ga konsultuješ, to automatizmom se te relacije među vama javljaju. Tako isto prema djeci. Znači, povezuju se roditelji sa djecom. Babo mi vjeruje, babo me pita, poštuje moje mišljenje. Također, <clears throat> djecu treba učiti, braću moja draga, da budu sastavni dio društva. Šta želim da kažem? ajde malo ćemo otići na seoske sredine pa ćemo se vratiti malo i u gradske sredine. Na selu ili u gradu, neka akcija koja je, ajde kažemo, društvenog karaktera. Akcija neka tamo branja papira, hajde neki ide dijete. Nek, nek, nek radi nešto za društvo. Ili tamo negdje se gradi džamija, idi sine danas, babo te šalji, onaj kak se zove, Budi tamo, šta možeš pomozi, šta možeš radi. Neki rođak pravi tamo negdje kuću, idi sine pomozi. Tamo negdje se, šta ja znam, drugi kupi sjenu, idi sine pomozi. Neka akcija, nešto se radi, neka posjeta, šta ja znam, odlazak nekim povratnicima, ovo ili onu, e, krećenje džamije. Znači, u te neke stvari uključivati djecu. Da djeca dobiju osjećaj da su oni dio društva, da su oni odrasli, da su oni veliki, da oni mogu nešto doprinijeti. Na kraju krajeva djecu na taj način, hajde da kažemo, viknemo radu za islam, činjenju dobrih dijela. Znači, treba, braću moja draga, djecu onaj odgajati u tom onaj pravcu. Također, <clears throat> Rekli smo malo prije, nećemo to tužiti, ali eto čisto zbog bitnosti, treba odvojiti vremena za djecu. Nemojte da nam djeca budu zadnja svirala na rupi. Treba da nam budu najveći prioritet. Sa njima da sjedimo, i sa njima da se igramo, i sa njima da izlazimo, sa njima da se družimo. Djeca su nam veći prioritet, braću moja nego bilo koji drugi brat. Nećeš Allah biti pitan za brata, ali ćeš za svoje dijete biti pitan te zove neko na izlet, ako je u pitanju otići sa njim na izlet ili sa svojom porodicom, ići sa svojom porodicom. Posvjetuj svoju djeci vremena. Iziđu sa njima u prirodu, iziđu sa njima u park i kod kući. Nešto sa njima nacrtaj, nešto im zadaj, nešto im ispričaj, nešto im pokaži. Nešto sa njima razgovaraj. Nek djeca znaju da tu babu imaju, da taj babu postoji, taj babo nije samo neka silueta tu negdje u kući dođe, nema ga, ima ga i tako. Da se vezuju za tebe. Također, djecu treba međusobno, kada čovjek ima, Allahu dadni, više potomstva, djecu treba od malena odgajati da se međusobno djeca voli što će im svakako kroz budućnost trebati. Ne da djeca odmalena uvijek se tuku, uvijek se prepiraju, uvijek se svađaju i na kraj krajeva i odrastaju i momci su, oni uvijek imaju neke razmjerice. Djecu treba učiti da jedna drugom daju prednost nad sobom. Dadni ti to bratu, babo će tebi dati nešto drugo. Imaš čokoladu, dadni ti svoju čokoladu, babo će tebi drugu kupiti. Možeš ti kupiti onome tamo, to isto, imaš dvoje djece. Ima jedna čokolada. Ti daj ti svoju njemu, a ja ću tebi drugu kupiti. Mogu ti kupiti onom je prvu jednu čokoladu. A ne, uči ga neko njemu dadni svoj. Nek se povezuju njihova srca. Znači treba djecu odgajati u tom kontekstu. <clears throat> Također to je ono što nam nedostaje mnogo, pogotovo kada djeca u tom nekom periodu, prije polaska u školu, djeca znači imaju šleper pitanja. ali treba u granicama mogućnosti djecu saslušati. Kad nešto pitaju, kad nešto traži djeca, znači, pogotovo kad čovjek počne im sve odgovarati. Znači, imaju pitanja, znači da čovjeku ne može pas na pamet šta te djete može pitati. Ali kažem, treba u granicama mogućnosti, znači, saslušati djete. Naravno što, kada djete, hajde kažemo, počne onaj uzrastati, možda kada želi da ti kaži svoj neki osjećaj, kada želi da ti kaži onaj <clears throat> neka svoja zapažanja, neki svoj problem, želi da se požali, znači tada treba djeci onaj pokazati, znači pažnju. Ja sam nedavno imao, možda sam govorio, sam imao priliku da sam gore na Iliđi držao sedmicu dana neki kurs za djecu, neke jetime i jedna učiteljica je također sa mnom onaj imala isto te časove prije mene, pokaza mi rad djeteta, ja mislim drugi, treći razred, kao pismena vježba. Vidite to grada, kako dijete iznosi svoje osjećaje, kako ono išlo sa roditeljima i što ja znam napravio neku grešku i kako se on kaji i kako je njemu krivo što je on uvrijedio roditelje. Znači da, će da je tebe neko pitao da li to može dijete u trećem razredu tako razmišljati, ma ti bi rekao ma daleko je da on to može tako. Dijete znači ima osjećaje. Možda nekada želi da nekom je te osjećaj ispriča, samo znači ne naiđe znači na otvorena vrata. Rekli smo, znači, vraćamo moja draga, djecu treba u datom momentu i pratiti, nadzirati. Nadzirati u školi, nadzirati u njihovom ponašanju, nadzirati ko su njihovi prijatelji, nadzirati šta čitaju, nadzirati šta gledaju. Znači, treba djecu nadzirati. To je naša, braću moja draga, obaveza.